ยันหังสัมมาสัมบุทธังสาวันตังสารนังสโตพระผู้มีพระภาคพระองค์เป็นพระสัตรู้ดีแล้วโดยชอบพระองค์ใดแน่ข้าพระเจ้าถึงแล้วว่า เป็นที่พึ่งกำจัดไปได้จริงอิรินาสกา มหังสวาคาตังสังญาวตาธรรมังสารนังคตองพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าข่าวดีแล้วเราใด้แน่ข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริง ังทางสารนังกตนพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ท่านปฏิบัติดีแล้วหมูได้แน่ข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยได้จริงอินา เราทั้งหลายขอนมัสการกราบไหว้พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า อาระหังสัมมาสัมพุทโธพระองค์นั้นมีพระสถูกและพระพุทธรูปนี้เป็นพยาน ผู้มีพระภาคเจ้ากล่าวดีแล้ว แสดงหนทางอันดับกิเลสและกองทุกข์ให้ผู้ปฏิบัติตามถึงความสิ้นทุกข์ได้โดยชอบ มโนทังยาวาโตสาวาสังโฆมูลสงสาวกของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีแล้ว ได้ปัญญาตรัสรู้อริยสัจสี่ทำกิเลสในสันดานให้สิ้นไปตามกำลังอริยมรรคที่ได้เกิดขึ้นแล้วในสันดานตน การปฏิบัติชอบแท้ เราทั้งหลายขอนอบน้อมหมู่สงสาวกที่พระผู้มีพระภาคสอนให้ปฏิบัติดีแล้วสร้างคำนามาลี ยานังมัจเจกัลยานังปริโยสนกัลยานังสัพพังกัปยัญชนังเกวาระปริปุณังปริสุทธังพรหมจาริยังปะกาเสสิธรรมังวระวันตังอภิปุญ งธรรมาภิสุติงกโรมาเสงโยสุ เพยงโยสุสุปฏิปันโน ยังวันไายตาปิสังกตังปุญญังมายายังนามัสสะบุบันดวามาพุทุเวตัสสะปภาวสิทธิยาอินทาตถาคตโลเกอุปันโนอรหังสัมมาสัมพุทโธ อัมโมจเดสิโกนิยานิโกอุปสานิโกปาริณิพานิโกสัมโพธกามิสุปปะปะเวดิโตอายันตังธรรมังสุตวาเอวังชนะมาชาติปิลุกาจาระปิลุกามรณงปิลุกังโสปะปริเอวาดุกาโลมานาสุปายาสะปิลุกัง อาติเยหิสัมปโยโวนุโกวิเยหิวิปโยโวนุโกยัมปิสังนาราติ ตัมปิดุกังสังติเตนะปัญจุปาดานันตาลุกังเตยติดังรูปุปาดานันโทเวนะรูปาดานะกันโท ปาดานาขันโทเยสังปริยายาอารามโนโสบันตวาเอวังปะหุรังสาวเกวิเนติเอวังพังกาจัปนัสสะภะคะวันโตสาวเกสุอนุสาสเนภา นิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาอินญาณังอนิจจารูปังอนัตตา หิอุปายาเสหิโดยโคตินาดุกัปเรตาอาเกวนานิมาสาเกวาลสาดุกักันตัสสะอันตกริยาปัญญาเวทาติเยระปารินิพุทธปิตังปะกวันตังรุติสารหันตังสัมมาสัมพุทธาน ทัสสะชีวสมาปันนาตังโนพรหมจริยังรีมาสเกวาราสะดุขกันตัสสะอันตะกริยายสังวัตายุ มุทธัสสะภะคะ นาทีเมสรนังวันจังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเตนะโสติเมหุตุสัพพดานาทีเมสรนังอัญจังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวัชเตนะโสติเมหุตุสัพพดา ปปารินังปุรินตวะปารมิสัมปาปัสโตสัมโพธิมุตมันเยเตนะสาจวัชเชนะมาหุนตุสัพพะตวามาหังการุณิโกนาโตหิตายาสัพพะรินังปุรินตวะปารมิสัมปาปัสโต มันเยเตนะชาจวะเชนะมาหุนตุสัพพะปัตวามามาการุนิโนนาโทสุขายาสัพปารินังอุเรนตาวาคารมิสัมภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเยเตนะชาจวะเชนะ

ทัญจาวินายกัญญาตันเตชะสะเตชะยสิทธิโหตุสารันตรายาจวินาสเมนตุธรรมโมตโชโยวิยากัสสสตุดาเสสิโรกัสสะวิสุทธิมังคังนิยานิโกธรรมะทาราสัทธารี สะตาวาโหสันติกาโลสุจินโนธรรมังวรันตังสิรสานามามิโมหะปดารังอุปสันตดาหัง ตันเตยสะเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจวินาสเมตุสัทธรรมเสนาสุขตานุโกโยโย ติิโยสโกจาสาวะกตธรรมังวิจังกโลติสังฆังวารันตังศิรสานามามิพุทธานุพุทธังสมาสิระติพิงตันเตชะสะเตชยสิทธิโหนตุสาคันตรายะจวินาสเมนโต พุตธัสะมะเหสิโนนาโมอุตมะธรรมสาสวะระตาเสวะเตนิทานาโมมหาสังกัสสะปีวิสุทธาสิลาดิติโนนาโมโอมากยรัตสารัตนกยสัสตุกันนาโมโอมากติกัสสะตัสสวัตุตยสปี ธรรมกาลาปภาเวนาวิกัจฉันตุวัตวาธรรมกาลานภาเวนาสุวัติโหตุสัพดาธรรมกาลาสเปเตนาวิติมิโหมิเอชวาอาเสวนาจะมาลานังบันดิตานันจเสวนา ญาณังเอตัมมังกรมุตมังปาติรูปาเดสวะโสจาภูมิเดจกระปุญญาตาทานตาสัมมาปณิจิจาเอตัมมังกรมุตมังบาหุสัญญาจะสิปัญจาวินายโยจะสุสิจิโตตัวมาสิตาจยาวาจา เอตัมมังกรมุตมัง อาดาปิตโตปัฏฐานังพุทธนารัสสังกโมอานางกุลาจักรมันตาเอตัมมังปรมุตมังดานังจะธรรมจริยาจายาตังกานังจะสังกโมอานาวาชานิกัมมานีเอตัมมังปรมุตมังอา ติวิรติปาปามัจจปานาจะสัญญโมอาปรมาโดจะทำเมสุเอตามังกรมุตตมังยาราโวจานิวันโตจาสันตุทิกตตัญยุตาตาเลนะธรรมสวรนังเมตัมังกรมุตตมังปันมีจะโสวจัสตาสัมมานานจารสนัง กาเลนะธรรมสะกัจฉาเอตัมมังกรมุตมัง ตาโพจะพัมมจริยาจาอริยสัจนะสนัง เอมลานาสัจิกิริยาจาเอตัมมังกรมุตมังโอทาสโลปธรรมเมยีจิตังยัสสานกัมปติ อาสุปังวิรชังเขมันเอตัมมังวรมุตมัง เอตานิสานิกาตวานะสัพพันธรรมาปรานิจาสาภาคสุทิงกันชันติ ตันเตสังมังกรมุตมันติยังติเตวิตังมิ มปีพุทเทรัตนังบาลิตัง เอเตนะสันตินะสุวัติโหตุ อายังวิรากังอมตังบาลิตังยาดัสกาสกายามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเนนะสมาธิปิญเจเยลัมปีธรรมเนรัตนังบาลิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ ยัมบุตาเสโตปริวานายิสุติสามาธิมานันตานิกัญญามาโหสามาธินาเตนะสัมโมรวิจติเอกัมปิตรมเมรัตนังปริตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุเยปุกะลาอัมมังธรรมปัสสตายาตารีเอตานิยุกานิโหติ เอนะปิเนยสุกัตสัสวกาเอเตสุอินานิมหาปรานิเยตัมปิสังเครัตนามณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยสุปายุตามนัสสะดังเนนะมีกามิโนโกตมาสาสนามีเตปฏิปตามตังอิกายา ลาธามุธานิพุติพุชมานาอีนัมปิสังเกรัตนังมณีดานเอเตนะสันเจนะสุวัติโหตุทีนังปุรานังนวังนันติสัมภวันทีรตาจิตายติเกภวสมิเอกินามิชาวิรุณีชนามีปันติทิรายทายัมปฏิโป ยีธัมปิสังเกรัตนังมณีตังเอเปนะปัจเจนะสุวัติโหตุอันละมยังตังธมิกาปเจธนาปาทางธนามาเสปาดิสังขายโยนิโสติวังปฏิเสวามิยา วาสิตาสัะปิฆาตายะโอนนัสัะปิฆาตายะดังสัมมากัสสวัตาตัปะสิรินสัพสัมปัสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอิวิโกตินาปฏิชาดนันตังปาติสังขายโยนิโสปินดาปตังปฏิเสวานิ

ติกาตายะนันตมกัสสวัตตาปัสสิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิกาตายะยาวะเดวะอุตโตปริสยามิโนดานังปฏิสัมลานรามตังอาติสังขายโยนิโสติลานาปัจจยาเปสัจจาปริภารังปฏิเทวานี ยาวาเทวะอุปันนังวยาปิกานังเวหานังปิกาตายาอาปยาปัาปรมัตายาติอนามยาปิยาปัจเวกนาปะทางปนามาเตเจวานัมโมหจรังอนัจิตตเามีความแก่เป็นธรรม ติโนเรา มี ความเจ็บไข้เป็น ธรรมดา จะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไป ไม่ได้มาระธรรมมอมีมาระลังอนัติโต เรา มี ความ ตาย เป็น ธรรมดา จะร่วมพ้นความ ตาย ไป ไม่ได้สัมเพหิเมปิเยหิมนาเปหิมานาภาโว วินาภาโว เป็นต่างๆคือว่าจะพระว่าจะของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปธรรมสโกอิกรรมดายาโดกรรมโยนิกรรมปันตุกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแรงเกิด มีกรรมเป็นผู้ติดตาม มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยามกรมมังกริสานีกังระยานังวาปะปะกังวาตัสสะดายโยภวิสานิเราจะทำกรรมอะไรไว้ เป็นมูลหรือเป็นบาป เราจะเป็นทายาท คือว่าจะต้องรับผลของกรรมนั้นสืบไป เอวังนัเมิยุทินันตัจเวกิตมังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด เจ้าผู้ข้ามพ้นฝั่งแห่งภพเอโรกตเกตุงติบเวอนาทานผู้เป็นธงชัยของใจโลกผู้เป็นนาถาเอกของไตรภพโยโลกาเสโตสักลังกิเลสัง กิเลสทั้งสิ้นได้แล้ว ช่วยถูชนหาที่สุดไม่ได้ให้ตัดสรู้มากผลและนิพพานยามนามรายนะยาปุริเนจติเล